Ne spavamo s vama. Radio Sova. Dobro večer, dragi slušatelji. Evo vas opet uz nas, kao što smo i obećali. Prvi zanimljivi intervju je prošao, a drugi je pred e, nama. Naše današnje gošće, studentice su e, psihologije. Njihova imena su e, Ivana Blašković i Vana Planinac. Te su nam došle ispričati malo o tome kako je biti studentica psihologije i kakav nam to kongres uskoro pripremaju. Za početak, dobar dan, cure. Pozdrav, Pozdrav. večer. I dobrodošle. Nadam se da se osjećate ugodno ovdje u našem studiju. Naravno. <laughs> Tako je. Pa eto, ja bih vas za početak zamolila da nam se ukratko predstavite. Pa evo, moje ime je Ivana Blašković, ja sam studentica četvrte godine psihologije, imam 23 godine i eto, organiziram taj kongres e, koji nam slijedi. Uskoro i ono, aktivna sam u našoj udruzi studenta psihologije Psirius i eto, slobodno vrijeme malo jogiram i to je to. E, eto, ja sam Vana Planinac, ja sam na trećoj godini psihologije, imam 21 godinu. E, ja sam nešto više aktivna u par udruga izvan fakulteta. E, eto, u slobodno vrijeme plešem salsu i slično i tako, eto, to bi bilo to. E, svakako zanimljive djevojke. Pa kako je to biti studentica psihologije? E, pa studentica psihologije, eto da, da vam kažem na primjer na prvu kada me netko pita šta studiram i kad kažem e, šta studiram, onda je obično reakcija najčešće ok, možeš li mi pročitati misli? <laughs> ili bude reakcija kao aha, znači Freud. <laughs> da, ili odmah me prebilježi za terapiju, mogu ja, <laughs> čim završiš faks, ja ću ti biti prvi klijent. da, tako nekako. Baš sam vas htjela pitati da li vas vaši kolege i prijatelji pitaju mogu mogu li ja dobiti nekakvu psihoterapiju ili nekakvo stručno mišljenje? Pa da, ja bih rekla da, da su uvijek nekako moji savjeti u društvu najuvaženiji, iako možda nekad uopće nisu ispravni i <laughs> pametni. Što kažete cure, kakve su reakcije u biti ljudi osim ovo što ste napomenule kada kažete da studirate upravo psihologiju i da se time namjeravate baviti? Pa recimo bude reakcija ajde, možeš me sad analizirat, jesi me već analizirala i tako nešto. Ili nekad bude samo reakcija ono, ok, <laughs> kao iznenađenje. Da, često bude kao, a baš sam ja to htjela upisat, meni je to bilo super zanimljivo i baš smo to sad pričali i onda pitamo, a jesi bila na prijemnom ili nešto i obično bude ne. <laughs> Nisam ni probala, ali dobro. E, koje su prednosti, a koji su nedostaci studiranja psihologije? Pa sad što se tiče, evo, ako se usmjerimo baš na naš fakultet ovdje, filozofski u Rijeci, ja bih rekla da je fakultet jako dobro organiziran, da nekako promiče toleranciju i razumijevanje, razumijevanje ljudi opće što se tiče ljudskih prava, nekih različitosti i slično. Eto, ne znam, e, važno je spomenuti da naš faks e, jako promiče e, tu neku empirijsku podlogu, da se sve temelji na znanosti, na znanstvenom iskustvu i slično, što možda ljudi ne povezuju toliko s psihologijom i to mi se nekako najviše sviđa na fakultetu. šta još, eto, zapravo sve, gotovo sve ponašajne pojave su predmet našeg istraživanja, tako da eto, šta god vam padne na pamet možete istražiti. <laughs> tako. E, što se tebe tiče Ivana? Pa ne znam, ja bih rekla možda nekakva prednost mi je to nekakvo razumijevanje drugih koje dobiješ kad ono jednostavno naučiš nekakve e, razloge zašto se ljudi ponašaju tako kako se ponašaju ali opet to je nekad možda i problem jer onda previše razmišljaš i onda stalno analiziraš, pogotovo kad nešto učiš trenutno na faksu i onda stalno vidiš to onako, pažnja ti je selektivna i ono, ono samo o tome razmišljaš, ali inače sam isto zadovoljna jako. E, da li osim teorijskog znanja vaš faks pruža nekakvo, ajmo reći, praktično znanje? Da li imate priliku to znanje istestirati na, na stvarnom životu? E, pa što se tiče tog pitanja, e, ne možemo reći da baš ne pruža ništa, pogotovo ako se sami uključimo u neke volonterske aktivnosti, što na faksu, što izvan, ali da bi se na tome moglo poraditi, moglo bi se, jer konkretno nemamo neku praksu. Odemo u par ustanova, bolnica ili slično, ali praksu nemamo. Da, pogotovo recimo na prediplomskom studiju, eh, on je eh, uglavnom teorijski i onda tek kasnije, na, ono, praktički na petoj godini imamo baš konkretnog iskustva. Ali da, to je nešto na čemu naš faks radi, što se treba promijeniti definitivno. Vana, spomenula si volontiranje u određenim udrugama, pa gdje to možete volontirati? E, pa, e, eto Ivana će kasnije nešto više reći za sam fakultet, ali na primjer neke udruge e, izvan faksa, evo ja osobno volontiram u SOS-u, dakle to je Centar za nenasilje ljudska prava, u biti neprofitna organizacija za pomoć žrtvama svih oblika nasilja. E, što neke direktne intervencije, savjetovanja koja ne radimo mi koji još nismo završili, ali eto. E, mi se uključujemo u različite projekte, e, evente i slično, zatim udruge Tera i Oaza koje se bave sa osobama nekih marginaliziranih skupina i slično i tako uzevši u obzir da eto, dobivate nekako konkretno teorijsko znanje, a da imate priliku možda razvijati tu nekakvu praksu, gdje se vi to sve možete zaposliti nakon što ste diplomirale? E, pa ja bih rekla da to je jedna e, pozitivna stvar kod ovog fakulteta jer stvarno nudi širok spektar mogućeg mogućih zaposlenja, eto što u različitim klinikama, poliklinikama, e, bolnicama, zatim udrugama, neprofitnim i slično zatim e, škole, različite obrazovne ustanove, e, isto tako i na primjer MUP, pa e, vojne organizacije, stvarno je to zatim neka organizacijska psihologija u velikim firmama i tako. Ima dosta toga. Da, vjerujem da je svakome potreban neki psiholog, pogotovo u današnje <laughs> vrijeme. Mislim da je neizostavan čovjek u svakoj organizaciji. Pa djevojke, gdje se vas dvije vidite možda nakon, nakon diplome? Pa to je teško pitanje. E, mene recimo više zanima ovaj klinički dio, ali isto za to je recimo potrebno završiti kasnije nakon faksa dodatnu edukaciju. Mislim da treba probat. E, ono, ne mogu znati dok ne probam, ali me i organizacijska isto zanima, tako da vidjet ćemo. Ana? E, pa prilično slično kao Ivana, najviše klinička i eto psihoterapija i možda organizacijska. Na koji način šira javnost doživljava psihologiju? Dakle, rekli ste kad kažete da studirate psihologiju, da to svi nekako uzimaju nekakav prototip e, toga i tako to zamišljaju. Što po vašem e, mišljenju ljudi doživljava kao psihologiju? Pa ja mislim da dosta upravo ono protiv čega se mi borimo, ono, tipa čitanje misli, pomoći ću ti samo nekim pukim savjetima i slično, što zapravo nije tako, jer je sve znanstveno utemeljeno i mm, dokazano, tako da e, nekako najviše u tom smjeru da idu, isto tako da e, se psiholozi bave različitim domenama kao što su na primjer pa, mislim, čuli ste ove aktualne teme, <laughs> savjetovanje sve i svakoga što možda nisu kompetentni i slično. Ivana? Pa da, rekla bi da je ta, mi to zovemo popularna psihologija, znači to je e, nekakva dio, mislim ne bi rekla da je dio, to je <laughs> ne znam kako, kako bi se izrazila na tu temu, ali znači to su recimo nekakve self-help knjige uh, i nekakvi različiti možda life coachevi koji se često brkaju sa eh, psiholozima, eh, što kao što je Vana rekla, mi se dosta borimo protiv toga jer postoje neke razlike. E, borite se, a zašto se borite? Da li možda ti savjeti koji ti life coachevi daju nisu možda vjerodostojni ili temelje se možda na nekakvom znanju ili što se to točno krije iza toga? Pa prije svega neki nedostatak kritičkog mišljenja koji je naglašen u tim knjigama i slično. Zatim E, neka sklonost e, pseudoznanstvenim gledištima e, i prije svega nedovoljna empirijska potvrda, što ne znači da su one nužno loše, jer naravno sve što može čovjeku potaknuti neki, neko zanimanje, nekako ga inspirirati ili neku motivaciju ili dati mu nadu, to je sve dobro i pozitivno, ali opet treba se znati podvući granice, jer ako netko ima malo zbiljni poremećaj, možda se nije dobro upuštati u takve knjige, a može doći i do nekakvog lažnog identificiranja pitanja u stilu pročitaš knjigu, aha, to sam ja, ja imam taj poremećaj i sam sebe okarakterizirat poremećenim što nisi. Sve si rekla, Vana. <laughs> Što vi mislite, zašto ljudi sve više imaju potrebu, ne znam, poistovjetiti se sa nekim i tražiti možda pomoć od doslovno neznanaca za koji, od koji su možda stvorili nekakav idol ili ne znam, uzdižu tu jednostavnu osobu do neba, a možda neutemeljeno. Što vi mislite, zašto je to sve češća pojava? Pa ne znam, meni se općenito čini da ljudima treba neki, neki vođa, neko ko će im reći ono, to trebaš radit. Jer na neki način onda oni nemaju odgovornost, nego odgovornost ima ta neka osoba i tako bi ja to objasnila. Tako i ja, evo možda taj neki nedostatak samopouzdanja ili vjere u sebe i u svoje sposobnosti. A pa da, ali sigurno se veže i s današnjim društvom koje je tako ubrzano i velike promjene, nekakav nekakva nestabilnost generalna u društvu sigurno je povezana s tim. E, ljudi u javnosti često brkaju pojmove poput psihologije, psihoterapije i psihijatrije. Pa koja je glavna razlika između ta tri pojma? E, pa eto temeljna razlika psiholog-psihijatar. Znači psiholog je završio e, filozofski fakultet, znači psihologiju e, i on nije osposobljen na primjer za farmakologiju prepisivanje lijekova i sa nekim težim psihičkim oboljenjima, znači bolestima. On nije kompetentan za to, a, dok je psihijatar, uglavnom je tako da, <laughs> Ivana me gleda, e, ja sam tek na trećoj godini, <laughs> imate razumijevanja, e, uglavnom, <laughs> a, da, a psihijatar je završio medicinski fakultet i on dakle može prepisivati lijekove i bavi se težim oboljenjima i bolestima, mentalnim bolestima u biti. Dok psihoterapeut e, u biti nužno ni ne mora biti psiholog, ali mora imati završenu edukaciju određenog smjera psihoterapije koji e, od te tri kategorije po vama najviše mogu pomoći ljudima ili to visi od oblika poremećaja ili ne znam, poteškoće od osobe do osobe? Pa ovisi, ovisi. Recimo, e, psihijatri mogu, pošto imaju tu priliku e, pripisivati lijekove, mogu jako pomoći za nekakve poremeće koji su jako bazirani u nekakvoj fiziologiji, biologiji osobe, dok recimo za neke možda a recimo to tako kao što je Vana rekla lakše probleme kao što su ne znam nekakva depresivnost, anksioznost, za to bi možda bio bolji psiholog ili psihoterapeut. Smatrate da se osobu može izliječiti i bez lijekova? Ne znam, to je po meni neka jedna od onih tabu tema. Svi se boje psihijatra jer se boje e, tih silnih lijekova, ne žele biti zombi i ne žele da ih se nakljuka. Pa da li vi mislite da je stvarno nužno osobu liječiti, ne znam, nekakvim teškim lijekovima ili je zaista moguće oporaviti se uz nekakvog psihologa ili psihoterapeuta. Pa eto, pošto smo mi budući psiholozi, mi definitivno zagovaramo prvenstveno ovaj pristup bez lijekova. Naravno, postoje e, teži oblici bolesti kada su lijekovi neophodni da, ali nekako mi pokušavamo naći u osobi tu snagu, taj potencijal da ona sama može prebrojiti neke stvari, iako ne smijemo zanemariti ulogu lijekova, jer za neke poremećaje su stvarno nužni lijekovi. Tako da, ono, teško je reći, što ovisi o specifičnim slučajevima. E, super, super, super djevojke. E, prije nego što krenemo dalje, e, ja bi uzela jednu kratku glazbenu pauzu. Pa da li vi možda imate nekakvu glazbenu željicu? Pa mogli bi nabaciti neki treš. <laughs> Recimo ko Vesna Pisarović. Jutro donosi kraj. Eto, dragi slušatelji, jutro nam nije još toliko blizu, nije još toliko kasno ili rano kako za koga, pa eto, mi slušamo e, Jutro donosi kraj. pa nama ni jutro ni kraj ove pjesme nisu donijeli kraj. E, s nama su i dalje u studiju Ivana Ivana, eto i rimuje se e, studentice psihologije koje su nam do sada eto malo ispričale o mitovima i krivim mišljenjima vezano za psihologiju i studiranje e, same. Osim toga Ivana je i u organizacijskom odboru jednog zanimljivog kongresa. Pa eto Ivana, hoćeš li nam ti malo više o tome reći? Može, pa to je znači e, regionalni susret studenata psihologije Spiri koji se održava inače svake dvije godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci i regionalni zato što u biti uključuje studente psihologije iz cijele regije, znači praktički iz cijele bivše juge e, i to je jedini takav e, susret na ovom području i možda je zato zanimljiv i osim tog nekog znanstvenog dijela, znači kongresa, ima i društveni program gdje se nastoji ono, da se ti studenti među međusobno povežu, nekako umreže jer ono, ipak dijelimo isti jezik, zašto ne? Koliko otprilike studenata očekujete ove godine? E, pa stotinjak. E, znamo da, ne znamo, ali eto sada znamo da se kongres održava već e, četvrtu godinu za redom, pa da li smatrate da ćete ove godine možda imati više zainteresiranih ili ta brojka se iz godine u godinu ponavlja? Pa da, otprilike je slična brojka. Eto, rekla si nam e, gdje, ali nam e, još nisi rekla kada se kongres održava. Od 25. do 27. travnja. Vrlo, vrlo e, skoro. Tema kongresa? Tema je, znači do sada jedino prošli Spiri je imao temu, a ove godine smo ponovo uveli temu. Cyber psihologija i tehnološki napredak je tema ove godine i sama tema zvuči vrlo zanimljivo. Klopu toga kakva ste predavanja pripremili? Pa imamo dosta predavanja eh, iz te domene. Eh, recimo mogla bi izdvojiti evo jedno predavanje našeg profesora s našeg fakulteta, Asmira Gračanina, koji inače dobio baš ove godine eh, nagradu od Ministarstva znanosti za znanstveni doprinos. njegova tema će biti tehnološke inovacije u mjeranju ponašanja i psihofiziologije, emocija i ličnosti. Malo dugi naslov, ali mislim da će biti jako zanimljivo. E, I e, recimo imamo jedno, jedno, jedno Skype predavanje e, jedne profesorice iz Engleske, Darija Kus se zove, koja će nam govoriti o ovisnosti o internetu. što će se studenti moći još naučiti na tom kongresu? pa općenito psihologija se bavi e, svim e, nekakvim povezanostima između e, ljudi i tehnologije, nekakvog ponašanja na internetu, recimo virtualna stvarnost koja se recimo zanimljivo danas često koristi i u psihoterapiji, eh, znate one VR naočale. Mhm. umjetna inteligencija, imat ćemo tribinu umjetne umjetnoj inteligenciji gdje će, na kojoj će sudjelovati uh, profesor eh, sa tehničkog fakulteta, naš profesor sa psihologije i profesor sa filozofije. Zvuči jako, jako zanimljivo, pogotovo uzevši u obzir da ste spojili više djelatnosti, rekla si tehnički fakultet, e, psihologija. Pa da li je taj kongres isključivo namijenjen studentima takvih grana ili bi možda moglo biti zanimljivo i drugima obzirom na... Pa evo, <laughs> na klima glavom, u, želi mi dati do znanja da ne, ali psihologija je dio svakodnevnice, pa eto, ja bi voljela da ti možda naše slušatelje malo nagovoriš da dođu, <laughs> jer vjerujem da bi im bilo zanimljivo možda čuti, svima je zanimljivo vidjeti, staviti na glavu te naočale, wow, vidi šta vidim, ali možda bi bilo i zanimljivije čuti što se psihološki krije iza toga. Pa da, naravno, e, svi su pozvani pogotovo na svečano otvaranje e, koje će se održati e, 25. u 13.30, ako se dobro sjećam, gdje će jedna naša profesorica također govoriti o primjeni tehnologije u učenju i poučavanju. Dakle, kogod je iz te domene, koga to zanima, ono, dobrodošli su, ali naravno i na druge aktivnosti što se tiče ovog znanstvenog dijela. E, na koji način e, se zainteresirani mogu prijaviti na kongres? E, pa prijave su nažalost završile, <laughs> dakle mogu se prijaviti, mogu jednostavno posjetiti kongres, ali prijave za aktivne i pasivne sudionike su nažalost gotove. Ma dobro, ali dakle mogu još uvijek prisustovati predavanjima, poslušati to što ste vi pripremili. Da, da. E, djevojke, eto, super, hvala vam e, na svim ovim informacijama. Drago mi je da eto, malo ste i meni, a i vjerujem našim slušateljima razotkrili šta je to istina, a što to nije istina vezano eto, za samo studiranje psihologije. Još bi jedno kratko pitanje postavila, da li vi preporučate možda budućim studentima e, da se upišu upravo na psihologiju prije nego što vas pozdravim? Pa evo ja bi definitivno preporučila, iz vlastitog iskustva bi. Da, jedino možda e, će, možda neki imaju nekakvu ideju kako studij psihologije izgleda, pa da vas odmah upozorim, ima dosta i statistike i metodologije i to je nešto na čemu se temelji psihologija kao znanost, tako da ono treba se pripremiti na to i nema možda neka nerealna očekivanja, ali mislim da je to super također. A pa nije statistika tako grozna. <laughs> pa na kraju shvatite da zapravo upravo ta omražena statistika i metodologija jesu smisao svega i da bez toga ne bi mogli priči znanosti na ispravan način. Eto. Vrlo mudro rečeno. <laughs> da. Dobro je da ste svjesne takvih stvari, a neko, mislim, velika većina studenta kad im se nešto ne sviđa, joj, to fuj, to neću, e, bitno je to shvatiti e, kakvu korisnost i doprinos možda i takvi predmeti donose. E, djevojke, hvala vam puno. Nadam se da je našim slušateljima ovo i vjerujem da je bilo vrlo zanimljivo. Je to malo neuobičajeno s obzirom na tematiku koju imamo u četvrtkom. Nadam se da će što više zainteresiranih posjetiti taj kongres. Eto, vjerujem da ću i ja. Osobito ako budem našla vremena, zaintrigirale ste me. E, svakako, to hvala vam što ste došle. Hvala vam na svim ovim e, super informacijama i nadam se da se u nekoj skoroj budućnosti opet vidimo. Hvala vama, puno bilo Hvala. nam je drago. <laughs> Da, jako nam je bilo lijepo. E, drago mi je to čuti. E, dragi naši slušatelji, e, ostanite i dalje uz nas i uz našu playlistu. Bile su to Ivana i Ivana, studentice psihologije. People must trust. Radio Sova.